Ey Hudadan lütfi ihsan isteyen Mevlidi Paki Resulillah'a gel Cenneti cirehuri gılman isteyen Mevlidi Paki Resulillah'a gel Ol Resulün doğduğu şebbi güman kadre müşabihdir hemen Bulmak istersen cehennemden eman Mevlidi paki Resulillah'a gel Zat-ı paki canı dilden dinlesen Mahdi nuri haktır ol zat-ı hasen Oldu onca dünyada sağı esen Mevlidi paki Resulillah'a gel Meclisi mevlidde ey vali müdam Ol Resul'e kıl salat ile selam Cenneti alam istersen makam Mevlidi Paki Resulillah'a gel Fikre dübü dünyadan elbet göçmeyi Cennete ahir sırattan geçmeyi Havuz-u Kevser'den dilersen içmeyi Mevlidi Paki Resulillah'a gel